Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 29-ն է տարվա 29-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1635 թվականի այսօրը կարդինալ Ռիշելիեն հիմնադրեց ֆրանսիական ակադեմիան։ 1676 թվականի այսօրը Ֆյոդոր III-ը դարձավ Ռուսաստանի ցար։ 1814 թվականին Բրիեննեի ճակատամարտում Ֆրանսիան պարտության մատնեց Ռուսաստանին եւ Պրուսիային։ 1861 թվականի այսօրը Կանզասը վավերացնում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը եւ դառնում միության 34-րդ նահանգը։ 1886 թվականի հենց այսօրը Կարլ Բենցը գրանցել է ներքին արման շարժիչով առաջին մեքենայի արտոնագիրը։ 1896 թվականին Էմիլ Գրուբենն առաջին անգամ օգտագործում է ռադիոակտիվ ճառագայթումը կրծքի քաղցկեղի բուժման նպատակով։ 1923 թվականին Երևանի Պետական համալսարանում հանդիսավոր բացվեց բանասիրական ֆակուլտետը։ 1964 թվականի այսօր Ավստրիայի Ինսբրուք քաղաքում մեկնարկում են 9-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ 2001 թվականի այսօրը Ֆրանսիայի նախագահը ստորագրեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծը։ 2002 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը գործածում է Չարիքի առանց կարտահայտությունը նկատի ունենալով Իրաքին, Իրանին եւ Հյուսիսային Կորեային։ Այսօրը ծնվել են 1455 թվականին գերմանացի փիլիսոփա եւ հումանիստ Յոհանես Ռեոխլին 1688 թվականին շվեդ գիտնական փիլիսոփա եւ աստվածաբան Էմանուել Շվեդենբորգը 1737 թվականին ամերիկացի փիլիսոփա եւ հեղափոխական Թոմաս Պեյնը, 1782 թվականին ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Դենիել Օբերը, 1810 թվականին գերմանացի մաթեմատիկոս Էրնստ Կումերը, 1843 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Միացյալ Նահանգների 25-րդ նախագահ Ուիլյամ Մաքինլին, 1860 թվականին ռուս գրող Անտոն Չեխովը։ Չեխովը համարվում է կարճ պատմվածքների լավագույն վարպետներից մեկը։ Նրա կարճ պատմվածքներն արժանացել են գրողների եւ քննադատների բարձր գնահատականին։ Հենրի Գիբսոնի եւ Յոհան Ավգուստ Ստրինբերգի հետ Չեխովը հաճախ համարվում է թատրոնում վաղ մոդեռնիզմի շրջանը սկզբնավորված երեք ամենաբեղնավոր հեղինակներից մեկը։ Գրական գործունեությանը զուգընթաց Չեխովը երկար տարիներ զբաղվել է բժշկությամբ։ Բժշկությունն իմ օրինական կինն է, գրականությունը սիրուհիս, ասել է նա։ 1896 թվականին Ճայը պիեսի տապալումից հետո Չեխովը հրաժարվել է թատրոնից, սակայն երկու տարի անց Ճայը բեմադրվեց Մոսկվայի Կոնստանտին Ստանիսլավսկ ուղեկավարած արվեստի թատրոնում, որտեղ հետագայում բեմադրվել է նաև Չեխովի Քերիվանյան։ Ներկայացվել է նաև վերջին երկու թադերգությունների՝ Երեք քույրի եւ Բալենու այգու պրեմիերաները։ Այս 4 աշխատանքները մարտահրավեր են դրանք բեմադրող դերասանական խմբի, ինչպես նաև հանդիսատեսի համար, Քանի որ Չեխովը պայմանական գործողության փոխարեն առաջարկում է տրամադրության թատրոն եւ տեքստում խորասուզված կյանք։ Չեխովը գրել է շուրջ 900 ստեղծագործություն բազմաթիվ պատմվածքներ, վիպակներ, պիեսներ։ Նրա ճայը, Քերիվանյան, Երեքուր եւ Բալենու այգին պիեսները ճանաչվել են համաշխարհային դրամատուրգիայի դասական ստեղծագործությունները։ Պատմվածքներից աչքի են ընկնում Կաշտան, Կան, Շնիկով, Տիկինը եւ այլն։ Չեխովի բոլոր հիմնական երկերը թարգմանվել են հայերեն։ Գեղարվեստական ձևի բնագավառում նա հեղինակել է նոր արարություններ, որոնք ներգործել են ժամանակակից կարճ պատմվածքի էվոլյուցիայի վրա։ Դրանց պատճառով թեկուզև ընթերցողների համար դժվարություններ են առաջացել, այդուհանդերձ նա հարկ չի համարել հայցել նրանց ներողամտությունը, պնդելով, որ արվեստագետի դերը հարցեր առաջադրելն է, այլ ոչ թե դրանց պատասխանելը։ Այսօրը ծնվել են 1866 թվականին ֆրանսիացի գրող եւ հասարակական գործիչ Ռոմեն Ռոլանը։ 1932 թվականին ռազմական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության բանակի գեներալ լեյտենանտ Հրաչյա Անդրեասյանը 1951 թվականին օպերային ճանաչված երգիչ Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեգամ Գրիգորյանը 1954 թվականին Օպրա Ուինֆրին։ Նա ամերիկյան լրատվամիջոցների սեփականատերը, թոքշոուի հաղորդավար, դերասանուհի, պրոդյուսեր եւ բարեգործ։ Առավել հայտնի է իր The Oprah Winfrey Show թոքշոուով, որն իր տեսակի մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ուներ եւ 1986-ից մինչեւ 2011 թվականները ցուցադրվում էր ամբողջ երկրում։ Անվանվելով բոլոր լրատվամիջոցների թագուհին, նա եղել է 20-րդ դարի ամենահարուստ աֆրոամերիկացին եւ Հյուսիսային Ամերիկայի առաջին միլիարդատեր սևամորթը հրճակվել է Ամերիկայի պատմության մեջ ամենամեծ սևամորթ բարեգործը, նա նաև անվանվել է աշխարհի ամենաազդեցիկ կին։ 1960 թվականի այսօրն է ծնվել Հայաստանի Հանրապետության 12-րդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այսօրը տոնում են Մոլդովայում այսօր դատախազության աշխատողների օրն է, Ուկրաինայում հրշեջների օրը։ Այսօր հունվարի 29-ն է, տարվա ավարտի մնաց 336 օր։